baina laitzuneko sartzea osoki transformatuko duen proiektua da, baina kezkak sortzen ditu. Gardena izeneko erritar talde batek abiatu du petizio bat proiektu horren kontra, nagusia itxasuaren mailazpetik eraikiko dela, gainera Donibaneko PP erri edo ualdean argiskurako prebentzio planoa ez da oraino finkatua, baina Jean-François Iri goian hauzapesa argi da. Les habitants, y en a certains qui ont des craintes parce qu'on leur fait peur lorsqu'on leur dit le parking va remplir d'eau. À Saint-Sébastien, le parking est sous le niveau de la mer. On sait faire, c'est pas pour ça qu'il y a des risques. Le permis a été accordé, et validé par les services de l'État. Nous ne sommes pas en zone inondable. Herri berri oposizio abertzaleak ere à du begi honez ikusten, aparkalekoak autoak koraino gehiago erakarriko dituela beldur da Pascal Lafit. Uste dugu zentsugabekoa dela, zenta horrek garen nahi du apakatzeko autoak ibiliko dira donian iruzuneko karriketan eta etorbideetan. Aski da ikustia zer diren aterabideak bertzeerietan, hiri barnetatik kentzen dituzte autoak eta gu ez, etorrazen ditugu. Hor ere, doni bane lautzuneko hauzapezak beste logika bat badu, tokiko komertzioak sustengatzeko autoak urbil egotea garrantzitsua ikusten du, oinezkoei leku hauzteko. Le but, enlever la voiture de la surface. Comme nous avons quand même de très nombreux commerces en, en centre-ville, il nous fallait augmenter la capacité de stationnement pour que nos commerces de proximité puissent continuer à travailler. Fos plazako proiektuak baditu kalitateak ere, berri berreun bat arbol landatzea aurre ikusten du proiektuak eta mila berreun metrokarratuko vegetalizazioa. Jakin udazkenean hasiko direla aparkalekoaren eraikuntzan, ala ere proiektua ez da osuki lujetik aterako 2008 bost urtea haintzin.